Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել, մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել Պատարակ նվիրված Պաշտպանության բանակի հովանավոր Սուրբ համարվող Գրիգորիս Վարդապետի նշխարների գտնելու օրվան։ Հանգամարտի ռազմականացված մրցումներ 7-ից 9-րդ դասարանցիներից կազմված հավաքական թիմերի ներգրավմամբ։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ամենացորդ նվիրյալներից մեկը՝ Վահագն Ասատրյան։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում։ Խորթային բանակի հայազգի գեներալներից մեկը՝ Վաչագան Վլասովի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Պատարակ համարասում Հոկտեմբերի 10-ին Ամարասի վանական համալիրում նշվել է Պաշտպանության բանակի հովանավոր Սուրբ համարվող Գրիգորիս Վարդապետի նշխարների գտնելու օրը։ Արցախի հոգևոր թեմի փոխարաշնորհ Սահակ Վարդապետ Շաքարյանի հանդիսապետությամբ իրականացված առողջանը մասնակցել եւ որվա խորհրդին հաղորդակից են դարձել նաեւ Պաշտպանության բանակի զինվորականները։ Բանակի հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ գնդապետ Նուրար Մկրչյանի գլխավորությամբ։ Որպես ծիսակարգի պատարակիչ հանդես է եկել Տեր Շավարժ Քահանա Սիմոնյանը, իսկ առողջան ավարտին ներկա հավատավորներին ուղված խոսքով է հանդես եկել Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալուստանյանը։ Ձեզ մեր ողջ բանակին, որ այսօր որոշակի անորոշությունների ընթացքի մեջ է, բայց ես վստահ եմ, որ նմուտ եւ նվիրյալ սպայական կազմի ղեկավարության ձեռքի ներքո մենք վերստին մեր այս հրաշալի տղաները, որ ովքեր այսօր այստեղ եւ իրենց նման ավիրավորներ ու ազգավորներ եւ բոլոր նրանք, ովքեր հերվից կամ ուտից պատրաստ են լծվելու մեր կյանքի ազատության գործին, իրենց հետ միասին ձեզ մեր գնահատանքը, սերը, հոնանումը մաղթելով ձեր բազուկները անսասան լինեն, ձեր միտքը լուսավոր պայծառ լինի ճանապարհները տեսնելու, եւ նաեւ կյանքը ամբողջ լինի, ամբողջան։ Եվ ես վստահ եմ, որ ժամը եկած եւ պահանջված վարքյանին նաեւ չի ուշանալու այն աղջանակի բերրանքը, որը նաեւ ձեր ճանապարհով է լինելու եւ Աստված որ զորացնի ձեզ։ Բոլորիդ մեր սերունդ գնահատանքը, սիրելի սպաներ, սիրելի զինվորներ, Մրցումներ ռազմականացված հնգամարտից։ Պատանիների ֆիզիկական ունակությունները կատարելագործելու եւ ապագա հայրենաց պաշտպանների մոտ բարոյակամային անհրաժեշտ որակներ ձևավորելու նպատակով հանրակրթական դպրոցներում parberabar կազմակերպվում են տարբեր բնույթի մարզական միջոցառումներ։ Վերոնշյալ նպատակներ հետապնդում նաեւ հոկտեմբերի 12-ից 14-ը ռազմականացված հնգամարտից կազմակերպված մրցումները որոնց մասնակցում էին Արցախի հանրապետության բոլոր շրջանները ներկայացնող 7-ից 9-րդ դասարանցիներից կազմված հավաքական թիմերը։ Ասենք Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ՆԶՊ բաժնի վարիչ Դավիթ Օհանջանյանին։ Մրցումներին մասնակցող պատանիների վստահեցմամբ նման միջոցառումները անհրաժեշտ են ոչ միայն մասնակիցների ֆիզիկական եւ ռազմակիրառական ունակությունները բարձրացնելու համար, այլև երթական առիթն են հասակակիցների հետ շփվելու եւ ընկերական հարաբերություններ ձևավորելու համար։ Շկոլում պատրաստվել ենք, որպեսզի ստեղ մասնակցենք մրցումների, պատրաստվել ենք նռնակի նետումնա, զենքի քանդում, ոչլերի քանդում հավաքումնա, մագազինի քանդում հավաքումնա, այսինքն դիսկաթափումնա, կարակայիննա եւ ուրիշ բաներ են, լվասքը, 100 մետրը, 1000 մետրը։ Պատրաստել ենք այս մրցումները մեզ տամա ընկերություն, այսինքն մենք միմյանց հետ շփվում ենք, դառնում ենք ընկերներ։ Այս ամեն ինչը անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր մեջ սեր առաջանա բանակի հանդեպ, որպեսզի մենք մենք մեր մարմինները ավելի լավ կոփվեն, մենք կարողանանք ինչ որ զենքի թերապետենք։ Մասնակցանանք նախորդ մրցույթներին Մարտակերտի Կրոսավասկի մինգել հնգամարտ մրցույթներին Կրոսավասկը բրանք առաջին տեղ, հնգամարտը երկրորդ տեղ։ Ու ճանաչվանք լավագույններից մեկը եկալ արդեն Ստեփանակերտ, ստեղ ընդ այդ նույնը կրկնում Ստեփանակերտի համար երկու հիմնական դպրոցի եւ հաղթող թիմի զինղեկ Արմեն Սողոմոնյանն իր հերթին արժեվորելով սպորտի դերը առողջ ապրելակերպի ապահովման ու կամային որակների ձևավորման գործում հաջողության հասնելու համար կարևորեց ինչպես տղաների պատրաստակամությունը, այնպես էլ դպրոցներում բարբերաբար իրականացվող նպատակային աշխատանքները հերթական անգամ անց է կացվել ռազմականացված հանգամարտ եմրցումներ հանրապետական փուլ, որտեղ բոլոր մարզիկները, բոլոր շրջաններից մարզիկները ցուսաբերել են փայլուն արդյունքներ։ Երեխաները ոչ միայն ձերք են բերում զենքի ավտոմատի կարճ ժամանակում ոչ լրիվ քանդում հավաքում հարաձգությունից որակներ են ձեռք բերում, այլ նաև կամային այնպիսի որակներ են ձեռք բերում, որ հետագայում պետք է լինի նաև ուսման մեջ, զինվորական ծառայության մեջ։ Դա հաստատակամությունն է, դա վստահությունն է, դա մեկը մյուսին ընկերուչ օգնելն է։ Եվ այդ իսկ նշվածս որակների վրա մենք աշխատել ենք շատ լուրջ, աշխատել ենք մանրամասնորեն, քննարկել ենք ամեն մի վարքյան։ Ոչ միայն պարապել ենք նաև գործնականորեն, այլ նաև աշխատել ենք գաղափարապես, աշխատել ենք, որ երեխաները հասկանան եւ կարեւորություն տան, որ ռազմական գործին դիապետելը։ Դա բոլոր տղաների, բոլոր տղաների գործն է եւ այստեղ է կոփվում մեր հայրենիքի պաշտպանումը։ Հիշեցնենք, որ թիմային ու անհատական պայքարում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերն ու մարզիկները արդյունքների ամփոփման ավարտին կրթության, գիտության եւ սպորտի ու պաշտպանության նախարարությունների կողմից ապարգևատրվեցին պատվոգրերով ու թանկարժեք նվերներով։ Քշնամու Ահուս Արցապը, Վահագն Ասատրյան, Հոկտեմբերի 12-ին լրացավ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորամասի հրամանատար Հայաստանի ազգային հերոս Վահագն Ասատրյանի մահվան երկրորդ տարելիցը։ Նա զոհվել է Հադրութի շրջանում, Տշնամու արձակած հերթերային հարվածից։ Ականատեսների եւ մարտական ընկերների վկայությամբ նրա ղեկավարած ստորաբաժանումը 44-օրյա պատերազմում Արցախի տարբեր ճակատներում բազմաթիվ լուրջ պարտությունների է մատնել ադրբեջանցիներին, ինչի համար Տշնամին նրան հայտարարել է առանձնապես վտանգավոր եւ հրամայել նրան տեղորոշելու դեպքում անգամ հրթիռ կիրառել։ Վահագն Ասատրյանը ծնվել է 1977 թվականի հունվարի 14-ին Քասախում։ 1994 թվականին Ասատրյանն ընդունվել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմական ուսումնարան, որն ավարտել է 1997 թվականին, ստանալով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի լեյտենանտի զինվորական կոչում եւ հետախուզական դասակի հրամանատարի պաշտոն։ Ընդհանուր առմամբ Վահագն Ասատրյանն ավարտել է ռազմական 5 բուղ Հարազատների վստահեցման զինվորական կրթության եւ ծառայության ընթացքում նրա համար հերոսի զինվորական հրամանատարի բացարձակեր բարեդարձել 1991-ից 94 թվականներին տեղի ունեցած Արցախյան պատերազմի հրամանատար Հայաստանի եւ Արցախի հերոս Մոնտե Մելքոնյանը մեր հերոսները, դա կարոտներ, դա պետոներ, սահակներ, հավաքվում էինք Համլետենց տուն, երգում էինք, ուրախանում էինք, դրույի երգն էինք երգում, ու այդ բոլորը Վահագը ինքը մտած էր դրա մեջ։ Վահագը շատ էր սիրում նաև Մոնթեին։ Մոնթեն իր կուրքն էր դարձրել։ Ես սերմանում եմ իր մեջ բժիշկ լինելը։ Ինքը սկզբից համաձայնվեց, որ մամ, կուզենամ որ բժիշկ դառնամ։ Երբ որ արդեն պատրաստվեցի, որ պետք է պարապելու տամ, ասեց մամ, ես փոշմանել եմ, չեմ ուզում։ Ես օթաչու եմ ուզում դառնալ մեկնարկն է։ Այդ ժամանակ Վազգեն Սարգսյանի եւ Աստվածատուր Պետրոսյանը որոշեցին բացել Մոնթի անվան ռազմական ուսումնարան եւ Քերուհի տնա խորթակցեց արդեն որ պետք է գնա անպայման զինվորական գծով։ Մեր հայրը մեզ դաստիարակել էր լավ մարդ ամենակարևորը։ Միշտ ուեցել է մեզ նա իսկական տղա, որ դժվարություններից չվախենանք, իր մտածելակերպ, որ ոնց ենք դաստիարակում բան, դե ես էլ միանշանակ իմ տղաներին, երեխաներին տենց կդաստիարակեմ։ Ինքը ինձ համար հերոս եղել է, հերոս կարող կմնա բնականաբար։ Միշտ հպարտանում եմ իրանով, ունեմ տենց papa, որ հերոս է իսկական։ Գնդապետ Վահագն Ասատրյանը իր ռազմական ուղին ընտրել էր գիտակցված եւ ոչ կյանքում հավատարի մնացել ընտրած գործին։ 1997 թվականին ուսումնարանն ավարտելուց հետո սկսվել է Վահագնի երկարամյա ծառայությունը այոց բանակում։ Տազնելով բազմաթիվ պատասխանատու պաշտոններ տարբեր զորամասերում, նա իր ներդրումն է ունեցել բանակաշինության գործում։ 2015-ից 2017 թվականներին եղել է Մաշար Բաղրամյանի անվան զորամասի հրամանատար, Արմավիրի կայազորի պետ, իսկ 2017-ից 2020 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորամասի հրամանատար։ Մասնակցել է 2020 թվականի Արցախյան պատերազմին որպես հատուկ նշանակության զորքերի հրամանատար։ Հետմահու արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի բարձր կոչման։ Փայլուն զինվորականի, կադրային սպայի մարդկային ու մասնագիտական որակների մասին են պատմում նրա զինակից ընկերները որոնց տվյալները մասնագիտական առանձնահատկությունից ելնելով նախընտրել ենք չհրապարակել։ Վահագի քաջագործությունը էպիզոդային չէր։ Հենց կուրսանտական ժամանակվանից ինքը ուներ մի ուղություն եւ հստակ շարժվելով այդ ուղությամբ ինքը գնում էր այն բարձունքին, որին հասավ, այսինքն աննահացավ իր բարձրագույն գնահատականով։ Մարդկության տեսակի հերոսը եւ իր զինվորական փառահեղ անցած ուղիով կատարած սխրանքներով արժանացավ իր իսկական գնահատականին որպես Հայաստանի Հանրապետության հերոս։ Այն հզոր վերադասպաներից մեկն էր մեր զինված ուժերում, որին կարելի էր վստահել ամբողջ զինված ուժերի ղեկավարումը եւ կառավարումը։ Ասատրյան Վագը նենց հրամանատար էր, որ չէր կարա զինվորի սպայի հետևը պահկվել, միշտ Հենց հրանը, որ առաջին ինքը լինի, այդ տեղում ինքը լինի, զորքից առաջը լինի։ Իմ համար մեծ պատիվ է, մեծ հպարտություն Վահագն Ասատյանի զինվորը լինելը, Վահագն Ասատյանի ենթական լինելը, Վահագն Ասատյանի հրամանատարասպան լինելը։ Գնդապետ Ասատյանի ենթակայության ներքո գործելը, ծառայելը մեծ պատիվ է յուրաքանչյուր մարտիկի համար, երբ որ զգում ես հրամանատարի շունչը քո թիկունքում, այլ ավելի պարտավորված ես զգում քո ցանկացած գործողությունների մեջ։ Որևից միգուցե մեկ անգամ չի ստացվել, որ որևիցե մեկ զինծառայողի մտքով անցնի, որ ճիշտ որոշում չի կայացրել հրամանատարը։ Հրամանատարի որոշումները մշտապես եղել են ճիշտ ճշգրիտ գերագետ վարը անձնակազմի հետ աշխատելու յուրատուր ձևու ոճում է պետք եղած ժամանակ շատ կոպիտ ու չոր էր բայց մի քանի վայրկյան անց մի քանի րոպե անց այդ ամեն ինչը նորից գործնականից վերածում է լրիվ ընկերության չնայած պատերազմի մեզ բոլորիս համար ունեցած ծանրագույն հետևանքներին բայց ռազմական գործողությունների ընթացքում եղել են բազմաթիվ դրվագներ, որոնց ընթացքում հայկական ուժերը ոչ միայն գravel էին կորցրած մարտական դիրքերը, այլև ջարջախելու խոճապի մատնել հակառակորդին։ Նման դրվագներ տեղի են ունեցել նաև Վահագն Ասատրյանի հրամանատարությամբ գործող ստորաբաժանումների ներգրավմամբ, պատմում են մարտական ու ծառայակից ընկերները։ Իրա ճիշտ ղեկավարման արդյունքում Ղերբաջարի ուղղության վրա երկու մարտական դիրք հետ են վերցրել հակառակորդից։ Վերջապես կարևոր բարձունք են, երբ որ անցավ մեր հայկական զորքերի վերահսկողության տակ, ուղղակի չեք պատկերացնում ոնց էր հաշկերից արդասունքներ էր գնում, ուրախության չափը սահման չուներ։ Միշտ գտնվել է առաջի գծում, չէր գերադասում իր հրամանատարական կետից ղեկավարել։ Հավաքային համակարգ իր բոլոր գործողություններում, իր բոլոր կայացրած որոշումներում մշտապես են որ մեր մարտական դուխտը, մեր մարտական ոգին էր, մեր ամեն ինչն էր մեր հրամանատարը։ Հիշում եմ, երբ որ կարևոր նշանակություն ունեցող բարձունքի ազատ ազատագրման օպերացիան էինք սկսում, ոնց էր ողջևորում ամբողջ հյուսիս-արևելյան զորքերի գրող ստորաբաժաններին իր խրող ձայնով, իր առաջնորդությամբ, երբ որ Ջաբրայլում հայտանակոծությունից հետո վիրավորվել էր հրամանատարը, ես հիշում եմ իր խոսքը, որ ով որտեղ ուր գնում է, դա մեզ չի վերաբերվում, մեր հողը մեզ է կանչում ու մենք պիտի բարձրանանք մեր սարերը, մենք ստեղից տեղ չունեն գնալու։ Եթե հագարագործի հատասները սարսափ էին առաջացնում մեր առաջնագծում կրվող տղաներին, ապա գնդապետ Ասարյանի անունը ճշնամու մոդներ խոճապ առաջացնում։ Ուղությունները մեն հատվածներն, որտեղ որ զորամասը աստերան վարագի գլխավորությամբ գործել է, ունեցել ենք հաջողություններ։ Հակառակորդը կանգնեցվել է, հակառակորդը շարժախվել է։ 23 տարի ծառայության ընթացքում գնդապետ Վահագն Ասատրյանի ղեկավարած ստորաբաժանումները մշտապես եղել են լավագույնների շարքում։ Հրամանատարը համոզված էր, որ փոփոխվող մարտահրավերներին դիմակայելու միակ միջոցը անընդհատ կատարելագործվելն է։ Եթե ուզում ենք, որ զինվորը ենթարկվի ու հարգի հրամանատարին, ապա նույնը հրամանատարը պետք է լինի գրագետ կարդացած, ասում էր նա. Գնդապետը միշտ շեշտում էր, որ ստորաբաժանումների մարտունակության եւ առաջընթացի գաղտնիքը միակ ու կոլեկտիվն է, ու հավելում, որ սպայ զինվոր փոխհարաբերություններում պետք է լինել սրտացավ, զինվորին փոխանցել առաջնորդի հատկանիշներն ու հաղթանակած բանակի մասնիկը լինելու գաղափարը։ Եթե ուզում են զինվորը հարգի հրամանատարին, պետքա հրամանատարը լինի գրագետ, պետքա սպան լինի կարդացած։ Դու դրանով դառնալու ես առաջնորդ, դու դրանով ստեղծելու ես հարգանքը, շրջապատը, թիմը, ինչով էլ վաղը մյուս օրը կարողանալու ես հաղթել հակառակորդին։ Ոչ մի բան ընդհանրապես բանակում ձևական չի։ Դա մտածված է։ Եթե դու հասկանալով ես անում, ավելի շուտ ես ընկալում։ Եթե դու անում ես ուղակի տենց ասել են, չես դառնալու, չի ստացվել։ Դրա համար անպայման առանց ամաչելու հարց ու հատարես որ ասում եք զեկուցի, զեկուցի, ինչի՞ է մտի զեկուցում։ Չինի չզեկուցեմ։ Ես եկես կբացատրեմ, այլ թե սրա համար դու կհասկանաս ու արդեն այդ ցուցիչներին առավել ուշադիր կլնաս։ Հենց այսպիսի վսեմագույն գաղափարներով էր առաջնորդում հրամանատարը թե առօրյա ծառայողական պարտականությունները կատարելիս եւ թե հատկապես մարտական գործողությունների ժամանակ որով առաջնորդվելով էլ չխնայեց իր կյանքը հանուն հայրենիքի, միանով հայոց անմահների աստղաբույլին։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակել է առաջադրված խնդիրների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ռուս խաղապահները 30 դիտակետերում հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջօրյա մշտադիտարկում եւ վերահսկողություն են իրականացնում։ Նշվում է, որ ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի շարժական խմբերը բարեկեցություն են իրականացրել երեք երթուղիներով՝ Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկագրերից։ Ռուս խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար շարունակական փոխգործակցություն է պահպանվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Նշված է տեղեկագրերում։ Խորթային բանակի հայազգի գեներալը Խորթային բանակի հայազգի գեներալ-մայոր Վաչագան Հարաչիվլասովը ծնվել է 1922 թվականին, հոկտեմբերի 14-ին, Շամախուշ շրջանի Սահյան գյուղում։ Ավարտել է Բաքվի Օրջոնիկիձեի անվան հետևակային ուսումնարանը, Ֆրունզեի անվան ռազմական ակադեմիան, բարձրագույն ակադեմիական կուրսեր անցել։ 1942 թվականի փետրվարին զորակոչվել է Կարմիր բանակ։ Սեպտեմբեր-դեկտեմբերին եղել Անդրկովկասյան ռազմաճակատի 45-րդ բանակի առանձին հրաձգային բրիգադի գնդացրային դասակի հրամանատար 1943 թվականի մարտից 1945 թվականի հունիսը 261-րդ հրաձգային դիվիզիայի 978-րդ գնդի գնդացրային վաշտի հրամանատար 1945-ից 1956 թվականներին որպես գումարտակի հրամանատարի տեղակալ հրամանատար գնդի դպրոցի պես շարունակել է ծառայությունը անդրկովկասյան ռազմական օկրուգում 1959 թվականին փոխադրվել է Թուրքեստանյան ռազմական օկրուգ եղել գնդի հրամանատար, ստորաբաժանման հրամանատարի տեղակալ։ 1970 թվականի հունվարից հրամանատարական բարձրագույն ուսումնարանի պետ։ 1970 թվականին եղել է հրամանատարական բարձրագույն ուսումնարանի պետ։ 1978 թվականի հոկտեմբերին զորացրվելուց հետո Ղազախական ԽՍՀ Դոսաֆի կենտկոմի նախագահի տեղակալ։ Պարգևատրվել է մի շարք մեդալներով ու շքանշաններով։ Մահացել է 2003 թվականի հուլիսի 8-ին։ Ալմատի Եդոտից Պողոտայի թիվ 42 տանը